Lukas hoofdstuk 5 Op een dag toe Jezus langs die geneesaret meer staan, en die skare voeren toe beer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lee. Die vissers het uitgeklim en was bezig om die nette uit te spoel. Jezus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vraag hom om dit een enkie van die oever af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur gesoog sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Die seuns van Zebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man hom sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond." En sy malaatsheid was onmiddellik weg. Toe gee Jesus hom opdrag: "Moet dit aan niemand vertel nie." maar gaan wys jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Tog het die nuus oor hom nog verder versprei en groot menigtes het saamgedrom om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kan sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakteels afsak tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy: "Mens, jou sondes is jou vergewe." Die skrifgeleerders en die fariseërs het hulle begin afvra: "Wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen?" Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en vir hulle gesê: "Wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker? Om te sê: "Jou sondes is jou vergewe," of om te sê: "Staan op en loop?" Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Amal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê: "Vandag het ons ongelooflike dinge gesien." Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Leefi by sy tolhuis sien sit en hy sê vir hom: "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. WV het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. En 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê: "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?" Toe antwoord Jesus hulle: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Die mense sê toe vir Jesus: Die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye en so ook die volgelinge van die Fariseërs en u disippels eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle: kan julle dan die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word en dan in daardie dag sal hulle vas. Hy vertel hulle ook nog 'n gelykenis. Niemand skeer 'n stuk uit nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stukkend wees en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee. Nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê die oue is goed.